บุ๊กทูเก้าสิบสี่สตีรีอินเดเวเดเซตคำสันธานหนึ่งเวสนิกิแอนารอจนฝนหยุดก่อนพอ p o č a k a อกเลอร์เนเ r รนิฮาเดช รอจนผมเสร็จก่อน Počakaj, dokler ne končam. รอจนกว่าเขาจะกลับมา Počakaj, dokler se ne vrne. ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง Počakal bom, počakala bom, dokler Se mi ne p o s u s c i o l a s i e ผมรอจนกว่าหนังจะจบ Počakal bom, počakala bom, dokler se film ne konča. ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Počakal bom, počakala bom. dokler semafor ne bo zelen คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Kdaj greš na dopust ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Še pred poletnimi počitnicami ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Ja še preden se začnejo poletne počitnice. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Popravi streho, preden se začne zima. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Umi si roke, preden sedeš za mizo. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Zapri okno p r i d e n g r s h v a n คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Kdaj prideš domov หลังเลิกเรียนหรือ Po pouku ครับ หลังเลิกเรียน่ a p o t i m ko konec pouka หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Potem, ko se mu je zgodila nesreča, ni mogel več delati. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา Potem, ko je izgubil delo, je odšel v Ameriko หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย Potim ko je šel v Ameriko je postal bogat